चयाऊं त तूं ई पक यूसुफ आहीं छा चयाई हाउ आऊं यूसुफ़ आहियां ऐं हीउ मुंहिंजो भाउ आहे बेशक अल्लाह असां ते अहसान कयो आहे जेको परहेज़गारी कंदो ऐं सबर कंदो त अल्लाह भलारनि जो अजुर न विञाईंदो आहे